Allaha slavimo, njega veličamo, od njega oprosti i uputu tražimo. I neke salavat i selam na njegova miljenika Muhammed ali salatu wa salam. Najispravniji govor i govor Allaha te bareke wa ta'ala. najbolja uputa, jedina uputa je uputa njegova roba i posljednje poslanika Muhammeda, ali i salatu wasalam. A najopasnije stvari po islamu, kako prenosi Ajša radijalahu ta'ala anha, bilježi ima Buharija i Muslim, da je Rasul Ali Sato rekao da je najopasnija, da je najopasnija stvar u islamu jeste novotarija. I da su one najopasnije. Jer svaka novotarija zabluda, svaka zabluda vodi u džehennem Allah, da molim da nas, Allah molim da nas nije sačuva. Večeras ponovo odgajamo svoje duše, ponovo spremamo duše za onaj svijet i ponovo ćemo, inša Allah, u teala, tražeći pomoć od Allaha i njegovu zaštitu i uputu, razgovarati o jednoj od najvažnijih tema u šerijatu, a ona se zove sabor. Naime, Imam Ahmed kaže da se u Kur'anu sabur spominje na više od 99 mjesta. Ovo nedvosmisleno jasno govori da ovo nije je tako, nekakva komponenta koja je tako dovoljna da se u Kur'anu spomene jednom nešto. Tako, za nas je dovoljno. Ali 99 puta je znak da je nešto veoma veliko, veoma važno, da je nešto samo po sebi što se spominje ovoliko puta nešto veoma teško i nešto za što iziskuje i prethodi veoma jaka priprema. Ovoga danas, braćo moja, fali kod dosta nas. Zbog ove komponente, to je zbog ove stvari, zbog, ne, zbog ovog ibadeta, danas ljudi čine katastrofalne greške ne mogu da trpe, ne mogu da saburaju, to su jedni. Drugi, ovaj sabur miješaju sa kukavičilkom, pa kažu, ili hoće da pokažu da je sabur njihov postupak koji radi, a on je kukavičilk. Nije ni to sabur. Kako je? Nije. Jedni kažu da je sabur lijepo ponašanje, da se samo smiješ, no tako, ono, fino ti pa eto, kod drogiran. Jedni kažu da je sabor, da popuštaš, no tako, da te gazi kogod hoće i to je sabor. Jedni kažu da je sabor, da sa svima budeš dobro. E tako, kogod najeđe ti se samo, i onda ti ljudi kažu, jedni kažu da je sabor, da tavafiš oko djevojačke pećine, tako, a evo s dede, i da onda odatle izađeš, pun badeta. I kaže, vidi kako je on sad, vidi kako on, kako on mira. Smirio ga, šetan. Tako. Međutim, braćo moja, salam, sad ćemo vidjeti uz Allahovu pomoć šta je sabor. Allah molim da nam podari bereketa, da nam podari razum, meni mudrost, da iz mojih usta, to jest iz mog srca, pređe u vaše srce. Allah te bareke od tada je sabur naredio. I dobro me slušajte. Zapamtite ovaj prvi ajd, Elah kaf 35. dok ste živi životom. Kaže Allah te bareke od tada i vratite pažnju. Vasbir, وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ Dobro slušajte ovo. Allah, ovo je imperativ, naređenje. Strpljiv budi. Saburaj. Gledajte sad. A drugi dio ajeta. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ Kaže, bit ćeš strpljiv samo uz Allahovu pomoć. Kad budemo složili definiciju sabura tamo gdje je mjesto, znači onaj ko je saburlija u terminologiji šerijata mora bit saburlija uz Allahovu po pomoć. I to je saburlija. Sad ćete vidjeti kako Allah opisuje oni koji imaju sabura. Jel tako? Moramo navesti jednu stvar. Da Allah te barek vetala ovde kaže da će čovjek biti strpljiv samo uz Allahovu pomoć. Jel tako? Allah pomaže strpljive, je tako? Sad ćemo nabrajati neke od more onih koji su navedeni kao strpljivi. Pa su prvi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala za one koji, kojima vezuje uspjeh, znači vezivanje uspjeha za sabur, uzvišeni opisuje. Ja i veledina amenu. O vi koji vjerujete. Ja i veledina amenu zbiru vas sabiru ve rabitu vatakullah lalakum tuflihon. Kaže Allah. O vjernici. Budite strpljivi i pojačava i izdržljivi. Strpljivi i izdržljivi, tako? Ti možeš saburat, ali neš izdržati. Moraš i izdržati. Je tako? Nije samo sabura. nas mnogo ljudi sabura, ali neće ništa da drži, da izdrži. Ne, <laughs> može izdržati. Pa onda popuš, počnu dizme popuštati. I kaže, vidiš te on lijepo laka je. Ona je saburlija. Nije. Ne da Allah da ti glumiš. Allah glumce ne voli. Kaže uzvišeni, o vjernici, budite strpljivi sabiru, rabitu i izdržljivi. U ribatu budite uvijek. I na granicama bdijite. Uh, sinio <laughs> La lakum, i bojte se Allaha, lakum tuflehum. Da biste postigli što želite. E, eh, dobro. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, obraća se vjernicima, tako? Nije ljudi. Kad čujete nas, Znači, to se odnosi na sve ljude. Ali kad vidite vjernici, znači, mi moramo spremiti se. Znači, utuš. Tako, jer kakva korist naredba o saboru čafiru? O, ljudi mu saboru. Ne, ne, ne, nema on. Treba prvo povjerovati. Onda će biti mu'min i onda njemu idu naredbe i zabrane. Ovako, mušik, ja, šta će njemu Tako. Pa kaže uzvišeni, o vjernici, budite strpljivi, izdržljivi, i na granicama bdijte i Allaha se bojte. Lalekum tuflehum. Da biste postigli što želite. E, idemo. Prva, prvi rengen. Od Allah kaže, budite strpljivi, izdržljivi i na granicama bdijte. Prvo je strpljivost i izdržljivost i onda je spomenuta granica. Znači, dobro se spremi za šta? Za Allahove Granice. Šta su ovde granice? Naredbe i zabrane. Dajte mu čokoladu, jednu kasije namo i račun što je pogodio. Naredbe i zabrane. To su Allahove granice. Je tako? Nije moje i tvoje granice. I mi ove granice ne smijemo uzeti i mijenjati međe. Halo! Ne smiješ mijenjati međe. Ko ti je dao pravo? Pa gurneš među tam i kaže, da ja saburao. Evo te puknem jedno vrati među nazad i onda saburaj. Stani na granici dobro i ne mrdaj dalje. Je tako? I boj se Allaha dobro. U pogledu ovih čega naredbi i zabrana. Lealekum tuflihun da bi postigo što želiš. Pa ko ne želi da postigne, to jest, svako onaj pokazat će se šta on želi da postigne. Pokazuje se gdje na ovim gra, na ovim granicama. Pa šta kaže odrazvišeni? O vjernici, saburajte i vidite izdržljivi, budite na granicama, vidite i bojite se lana, biste postigli što želite. E, sad ćemo ponovo na onaj aj prvi, a bez njega ne meremo makit nikud. Šta uzvišeni kaže? Vasbir, vama sabruke illa billah. Strpljiv budi, a bit će strpljiv samo uz Allahovu pomoć. Slušajte me dobro. Ovo je imperativ. Pa kada rob stoji na Allahovim granicama i na njegovim zabranama, no tako, ne da prič, čuva se harama, čuva tevhi, čuva iman, čuva ihlas, čuva jehin, ne da ništa da mu stoji u grancama. On je strpljiv samo zato što ga je pomogao. Ko? Allah. Sidio. Ne bi drugšije bio strpljiv. Jer bdijenje nad granicama proizvodi šta strp? Strpljivost. A ko izađe van granica, je li strpljiv? Je li strpljiv? Zašto nije strpljiv? Zato što je izašao iz granica. Ne mere se burat, ne mere izdržat, teško, a hoće malo da šmugne, da zavrne i odatle nema govori ovo je sabur, bjuži to, praćemo. Ovde se sabura sve do smrti. Sve dok ti duša hoda po tebi, dok krv kola, imanska, tauhida, džihada, jakina, ihlasa, I sve to čitav život moraš saburati. Zašto? Pa ne možeš ući u džene bez ovog braća. Ne možeš ući u džene, šta je dokaz? Ana u islamu ima za sve dokaz. Selamun alaikum, bima sabertum. Kažu meleci na ulazu u džene. Selam aleikum, neka Allahu mir i spas na vas. Zašto? Zato što ste? Zato što, a strpili ste zato što je Allah bio sa? Sa Allah. Jer ne možeš biti saborlija bez Allahove pomoći. I ne nemoj lagat kad stojiš na pogrešnoj strani da je to sabor. Hoćeš da kažeš da te Allah pomogu u tom grijevu, jel? Hoćeš da kažeš da Allah pomaže one koji prelaze njegove granice. Smjelovo i kore. Tako vam Allah smjelovo i kore. Hoće li Allah pomoć grešnika? Hoće li fasika? Hoće li mušika? Nijedan grije koji uradiš. Da li ga radiš zato što te Allah pomogu u njemu? Nikad. Jer grijesi dolaze od tvog nešta i od šeitana. Od Allaha nisu. A čim uđeš u grijeh, Ti si van Allahovi granica, je tako? A čim si van granica, je to sabur? To znak da nisi izdržljiv. I onoliko koliko si van granica otišao, u toj mjeri nemaš sabura. U toj mjeri ti izostaje pomoć. Nekada da lava pomoć izostaje kompletno, ali svaki gre. Kada je Allah te barke u tela kori one koji su došli na boj, pa izgubili. Šta im Allah uzvišeni kaže? To je, kaže, zbog onoga što ste prije, što ste prije uradili, to je od vas sami, od vaših grijeha, pa je vezivanje uspjeha našeg, vezivanje za sabura, to je da bdijemo na granicama. Dalje, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja neću ovdje redom sve, da je, kaže, Šart da bi Allahova pomoć stigla jeste da budemo saburljivi. Kaže uzvišeni. Inna Allahe mea sabirin. Kaže uzvišeni. Allah je doista na strani strpljivi. Opet se moramo vratiti na na malo prijave. tako? Znači, Allah je doista na strani oni koji bdiju na njegovim šta? Granicama izvršavaju njegove naredbe i čuvaju se njegovi zabrana. E, Allah je na strani ovih. Gledajte kako za ovaj tevhid, za ibadet Allah, za iman, kako nam u svemu treba samo Allah. I on je dovoljan. Kako? On je dovoljan. Naš gospodar i niko ti više ne treba. Šta kaže uzvišeni? Ovdje, vjerovjesniče, tebi je dovoljan Allah. I onima koji te slijede. Kome Allah ne bude dovoljan, on će tražiti nekdo drugo nešto. Zato, nije ti dovoljan Allah. Tako, ovo je naše vjerovanje. Ovo je naša akida. Da za ovu stvar je Allah dovoljan. Ne treba niko više. Tako. Dalje. Allah te bareke u tala je ovima koji imaju sabora obećao Tri stvari koje nije obećao nikom drugom. Došajte dobro. Počinje ajet. Obešir je sabirin. Obradu istrpljuju. Šta je ovo? Kako sad? Obraduju one koji trpe, koji su izdržljivi. One koje hapse, koje proganjaju, ubijaju, mučije, prozivaju. Allah kaže, nek se povuku, jel? Onek, pa šaraju tek. Allah kaže, na tome što oni trpe sad i obraduju. Evo ja vam prenosim radost. Slušajte, dobro. Ovo je kur, a, nisi moj riječ. Kaže zvišeni. Obešer i sabirim. Eh, pa i nabraja. Eladine iza je sabetu musibetu kanu inna li lajima inna ili rađim. Prvi. Kaže one, koje kad i kakva nevolja zadesi, šta kažu? Jel da? Ili kažu ima neko ljudi da nismo u Belaju. Ima liko da nam to malo zagrne, zavrne, prostudira na to sve. Ima lišta da se malo huknemo. Šta uzvišeni kaže, šta treba da kaže? Mi smo Allaho i njemu se vraćamo. Dalje. Treća stvar, kaže, Ulaike alihim salavatum min rabbihim u rahme ve ulaike humul muhtedum. Allahu akbar. Kaže uzvišeni. Znači tri stvari. Prva je ovo. Kaže njih čeka oprost gospodara njihova milost i na kraju kaže ulaike humul muhtedum. E oni su na pravom putu. <laughs> Jel'e kako je ovo jasno? Ne treba ovdje ništa testirati. Jel'e jasno? Jasno ko dao? Allah kaže da je obećao tri stvari onima koji trpe, koji drže na njegove granice ne popuštaju nikako. Ni sekunde. Slušajte dobro, ali ovo je obećanje. Braćo, ovo je obećanje. A obećanje je vezano za naš jekin. Koliko smo ubjeđenja, toliko vjerujemo u ova obećanja. Toliko ćemo izdržati, toliko ćemo saburati, toliko ćemo imati napredka. Koliko ne vjerimo, toliko će zavrtati. Toliko ćemo se povući. Pa kaže ovdje uzvišeni, kaže njih čeka oprost gospodara njegova. Znate šta ovo znači? Oprost. Oprost griha. Ovo je običanje. <laughs> Zatim kaže i milost. A? Nikad se na vas, kaže, neće za srp. Neće se na srp na vas. Kaže i treća Znači, dvije tačke idu na kraju, kaže uzvišeni, sad ukazuje na njih. Kaže, ulajke humul muhtedum. E, oni su na pravom putu. Koji? Idemo sad na početak. Osmir, uaba sabruke illa bila, strpli budi, a bit će strpli samo za lao pomoć. Pa kaže, o vjernici, budite strpljivi i zdržljivi i na granicama bite, bidite i bojite se lada, biste posle se želite. I onda idemo dalje, kaže uzvišeni, ja sam na strani vas. I onda kažemo, veširi sabrin, e sad trpite. Sad vas ob... moram vas obradovati. Jer za ono što trpite, braća moja, morate znati da uzvišeni za sve što radiš, kaže ti nagradu s razmjernu tome. Znači, kad je obič... plako plata, kaže da će ti. A nije ovo, nije blizu. Ovo bi Allah sve obišaje, neće iznevjer. Tako? Pa kaže Allah te barka tala, ti obraduj. Nije da se svrknu. Tako? Nije da zavrnu. Obradu i čime? Nevoljama. Mukama. Iskušenjima. Belajima. Obradu i time. Zašto? Pa kaže, <clears throat> zato što oni kažu, im da li lahi vojna ili rađivu. Šta god da uradite, mi se Allah obraćamo. Njegovi smo. Mi smo vaši. To što ste nas sad nešto uradili, mi nismo vaši. Mi smo njegovi. I njemu ćemo se vratiti. Ko? I vi i mi. I njemu se vraćamo. I Allah kaže dalje, e, njih, kaže, čeka oprost. Ovi. I milost. I što je najvažnije, kaže, zašto Allah ovdje kaže, oni su na pravom putu. Koji dio nad granicama i čuvaju. Oni su na pravom putu. A tako? Zašto kaže? Zašto nije rekao, oni će biti na pravom putu? Oni su na pravom putu. Sad su takvi. Koji pravom putu? Pa čim se ovako držaju? savuraju i izdržavaju, tako, trpe, ne mijenjaju ništa. Duša bi lahko natjerala da ti noćas odeš negdje drugo odavno. Nefs hoće da te natjera, nudi ti svoje olakšice, je tako, da malo popustiš, da ovo, da ono, hoće tako nefs. Ako ga ne stegneš, gotovo. I čim izvađe, izađeš iz okvira, ne možeš da trpiš, ima ljudi, ne može se kutarstati grijeha. Nema sabura, tako? Sad polako nadolazi šta je sabur. Tak? Nema sabura. A nema sabura zašto? Zato što? Koji je bio prvi ajed? Nije ga Allah pomogu. Nema sabura, pa nije ni dobio pomoć. Da je ima sabura, dobio bi pomoć i on bi se lako krasi. Pa kad vidite čovjeka da radi nešto oprešno šerijatu, on nema sabura. Ako kaže da ima sabra, ono onda hoće da kaže da ga Allah kod ajvaz djedine pećine pomaže. Kod dobri voda, kod kerbele, kod sufija, tako. Ako kažete da onda imaju sabora u šerijaskom smislu, onda ste rekli da i Allah pomaže tako u, u tom. Vasmir vama sabruke illa billah. Trpi <laughs> ljudi. Znači, pa trpi samo za Allahovu pomoć. tako? Dalje uzvišeni kaže. Učinio je Allah te barke tala da ovaj sabur bude šta? Pomoć i sprema. Kaže, ostajino bi sabri vasara. Kaže, pomozite sebi strpljenjem i namazom. Kako ovo pomozite sebi strpljenjem i namazom? Sad je lako, sad je jednostavno skontak. Kako? Tako? Sebi pomažemo kad trpimo. Kako onda može izmicanje biti pomoć? Kada Allah kaže, ostajimo bi sabri vas sala, pomozite sebi saburom i namazom. Sad znamo šta je sabur, granice, držiš, ne daš. Znači, ovo je pomoć. Je tako? Kako onda možeš bježati od granica i tvrdi da je to pomoć? Ja ne mogu, ja šta ću, ne mogu, mora. Ko ti je naredio, moraš nego kad ti sebi opteretiš te nečim, čime te Allah nije opteretio. Ovo dobro zapamtite. Nemojte, morate znat gdje živite, s kim živite, u kojim okolostima živite, šta je oko vas. I onda nemojte puno tražiti. Što je neostvarivo. Tad ćete znati šta su granice. Jer je ovdje najpreće da čuvate sebe. Svoju vjeru, svoju pamet i čast. I nemojte se sa njom kockati. Ne idite van granica Allahovih. Nemojte šarat ko lisice. To će vas koštati. Allahu to ne treba. Radite što hoćete. Ali ako hoćete smiraj, ostanite u trgranice. I jezike nazad. I jezike nazad. Sebi govorim pa vama. Tako. Dobro izvaga. Nije sabur da na svaku sumnju ti reaguješ. To nije sabur. Ovo je fisk i ovo je grej. Nije sabur da svaka informacija mora izaći. Ne, ne, ovo je gre. O vjernici. Je tako? Dobro provjerite ako dođe nekakva informacija da nekome nepravda nam činite. Ovo je naredba. Dobro provjerite. Tako? Vidite kako mi, koliko granica ima iz kojih izađimo. Svi mi. Kaže dalje Allah Tebareke u tala garantuje pobjedu u ovoj strpljivosti. Kako? Kaže uzvišeni bel. In tas bir votan tako je atukum. Kaže, hoće. Ako budete izdržljivi i poslušni, ako vas napadnu odmah, Allah će vam poslati pet hiljada mrlika. Allahu moramo vjerovati. Meleci koji su bili na bedru, braćom, ovaj dan danas čekaju samo koga treba pomoći, da dobiju naredbu. Kad nema meleka, to je zato što zbog vaših grijeha. Jer melek prilazi čistom, neće svakom. To je radi raz. Omer radijala on nikad nije pokrenuo džihad kad je vidio da među muslimanima nešto ima. Nikad. Zašto? Ovo je rukin. Zato što je to, to je, kaže, ovo je poraz. Odavde dolazi poraz. Poraz dolazi od naših raspravljanja, od naših E, ovo ogovaranja, podmetanja, ne znam čega, to je naš poraz. Nemojte misliti da je to, da to je poraz. I ako se to oduži, i ako to dobije temelje korijene, to je znak da Allah priprema kaznu. To je znak da Allah priprema kaznu. Zato ovdje uzvišeni kaže, ako budete izdržbiju. E, gledajte sad ovo. Ovaj ajet je jedan od najljepših koji se vezuju za sabor. Kaže Allah, te barake o ta'ala, وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَنْتَكُوا لَا يَدُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعَ Kaže uzvišeni, i ako budete trpili, e, slušajte dobro, i ono što vam je zabranjeno izbjegavali, njihovo lukavstvo neće vam ništa nauditi. <laughs> Braćo, je li ovo jasno? Ko, ko milka čokolada kad je vidiš? Je tako? Ako budete, kaže, trpili, i ono, sad uzvišeni, samurali, znači, na iskušenjima koja će doći, ali još nešto, i ono što vam se zabranjuje, šta? Izbjegavali svi oni koji vam spletkare, ništa neće moći uraditi. Jel ovo jasno obraćam? Ako budete saburali, I ono što je zabranjeno izbjegavali, njihovo lukavstvo neće vam moći nauditi. Allah ne traži od nas nikakav program osim svoj. Ostani pri njemu uz njega i ne sikiraj se. Pomoć je sigurna. Jedino onaj ko sumnja u ovu pomoć, ne do Allah, Allah se čisti modrom. Znači jedino ko sumnja da će Allah pomoć ovo, on počne šta? Šarati. Ovisno koliko šaranje može biti. Danas Allah toga sačuva. Tako. I ja ću s ovom zadnjim ajetom završiti. Ima toga još dosta. Još ću malo progovoriti. Da na kraju Allah te barke utala je naredio svojim melecima da one koji dođu u džennet, tako da i blagoslove zbog sabura. Mi smo rekli taj ajet. Pa, selamu alejkum mir neka vam zato što ste trpili, bima sabertum, kaže, a divno je li najljepše prebivalište. Znači, Allah te bar kvetala naredio melekima da ovim ljudima koji su šta, koji saburaju, da ih dočekaju na vratima dženeta Allah, molim da budemo ti. Sad ćemo se samo zakratko vratiti na ovaj prvi ajet i vraćamo se nazad. Znači, jedan od vidova sabura jeste ovo što smo govorili. Allah te barek tala te barek u tala kaže: "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Strpljiv budi, ali biće strpljiv samo za Allahovu pomoć. Kada vidite osobu da je otišla van šerijata, van normi Kur'ana i sunneta, ta osoba ima ili nema sabura ste. Svatli ste drs, alhamdulillah. Nema sabura. Je tako? Dođe ti sufija i smije se ko ublehan ljudi ga vide tak on se ono savio sav ovak je Omer ibn Hatab udaru znate za to kad se savio ono malo udaru Omer ha? svaku dan je Omer udara hoće Omer suku da udara radi Allah ako je naišao jedan i on se sagio obuku one haljine znaš i savio se kaže Omer pita šta je ovo kaže, šta mu je? Kaže, on je On tako i badeti samo sa gledom, s čapom udari. E, nemo islam prikazivati mrtvim, ona te ubiju. Stani! Stani se! Stani se sa musliman tako hoda. Može, šta god ko kaže. <laughs> jest, jest, tako. Ne, samo vi. Samo radiješ, vidiš da su jači na mi, ne mere sabura. Popi, malo popi sabura. Ukradj, ma ne sabura. Ukradj, ma sabura. Viđi, ono, ne možeš klanjati, ma sabur, hajde, bolj, Sabur da ne klanjaš, vidi ovog saborlija. Divan je ovo saborlija za sablje. Tak? Ili dođe ovi što su dobro plaćeni, zaduženi da govori, pa kad dođe oni se na one tribine, ono, odavde kravata, tri metra visi za njim, odijelo je on stavio na glave. Oni njemu <laughs> vidi ga, svi, vidi, si ne, vidi vas. Si je kako fino priča. Miran, žen, a on vaš žel odozgo kukir. Smije se lijepo. I e, on je uvijek nasmijan. Pa kako neće biti nasmijan kad je težak 6 miliona? Tako. Sve vas pravi budalom. Tako. Laže, vidiš da vas laže. I kako on kaže lijepo, fino, kako se on fino podbrio. Uredio se, gledaj, utegao se. Ona govori. Ona zna kako treba da ide, on te pukne šavarom jednom. Tako? Jel to sa vrlija? Nije, braćo. Koju god Allahovu grancu preuđete, toliko sabora nemate. I što je najvažnije, toliko manje pomoći od Allaha izostaje vam. Znate, dobro? Allah kaže, Asmir vama sabruke illa bila strpni budi a bit ćeš trpljiv samo za lavo pomoć. I to je još jedan znak da imate grijeh kod sebe, zbog kojeg ne možete jednu od obaveza ispuniti. Ne da vam grijeh. A to je znak da niste iskreni. A to je znak ima malo kibura. Pa smatraš da eto, moglo bi taj grijeh proći. Nemoj smatrat. Požuri ka Allah. Tako. Osaburaj malo. Tako. I prema njemu kreni. Ovo ne znači, braće moja, da vi sad trebate biti ovdje meleci, nemojte pogrešno me shvatiti. Vi morate imati grija kod sebe. Mi moramo, to je nemoguće. Nemojte gledati ljude tako. Ovo ako budete gledali nekakvom prizmom, onom, ko dvogledom, ostaćete, ako budete tražili brata bez mahane, ostaćete bez brata. <laughs> ne ja tako. Ovu komponentu malo braće ima među sobom. Morate naučiti da živite sa grijesima i greškama vaše braće. Ovo, znači, ako tražite brata bez mane, nećete ni nijedno, ostaćete sami. E, prvo svoje, nemoj ti ni gleda drugi, ni ja rekao da gledam drugi. Nego, kad najđeš, svi mi imamo, razlikujemo se, tako? Ona ima jednu kop, ona je tvrdoglav, ona je mehk. Pogledajte u džemat poslanika sa to sam. Asa bio samo spavak. Oni krenu, kada Allah posjeća, ja moram složiti, ja ne mogu više. I on ostane pod palom i zaspi. On je bio sebe, onda se opet, opere, opravda. Zaspu. Tako? Je. Znači, ko, i kod njega je bilo posljednje sele. Evo Bekr daje sve, Omer daje pola. Je li Omer kukavca? Nije. Tako. Kada imami se, ili ulema, ili daje se nađu. Tako. Vi nikad nemojte, braćo moja, kod učenjaka, na primjer. Sad, Došlo je neko pitanje i sad sjedne pet učenjaka i jedan se suprostavi ovoj četvorci, a zajedno su. I sad vi kažete, prođe, e, e ti si se suprostavio napolje. Ovo je pogrešno vraćao. Zašto? Zbog konačnog ishoda. Jer ako je od imama Ahmeda došla nekakva fetva, to znači da je ulema se na tome složila. Iako je imam Malik, suprostavio se toj fetvi. Ali nećemo imamu Maliku, šta? Šta? i reći, biži, gubi se da te ne vidim. Zbog čega? Zbog njegovog truda. On je izneo svoje mišljenje. Kako vidi stvar dotičnu? Jeste me razumeli? Ovo morate paziti, braću. A sad, s druge strane, nije, ja ovo govorim sve u okviru Kur'ana i sunneta. Nisam rekao van okvira. Zna se šta je šerijatska šura, kako se dogovara. Pa kad dođe različitosti, uvažavajte, pogrešio, pogrešio si oni idu u glavu. Tako? Jer zašto? Zato što će se desiti zapad dobro. Kad tad da se i tebi desiti ista stvar? I ti ćeš pokusat to budi siguran. Jer nema nas koji ne pokrač, nema. Nema nas koji neće pokračiti. Zapamte dobro. Uzvišeni kaže, a vijest je ovo, povjeravat ćemo. Šta god kažeš, ja ne bi, ja i znam more. Ja ne bi, kad bi ne znam šta je, vidiš za heftu, on na moru. Meni obećava ovako. Ja se rasplako, mjesec dana sam plako. Sve. Ja, suza, meni drago, ide, sad ćemo. Ja, on na Lago. To laži je on. Tako? Zato, braćo moja, morate saburat jedan sprem drugog. A tako? Svaki od nas ima kod sebe nekakav priljepak. I ne ide. Tako? Savjete morate primati dobro namjerno. Svaku tuđu grešku. Da tako? Stavit u skahu da svi sjednete i onda. Oj, haram. To se prenese vođi džemata, daji, ne znam kome. Odma i to se odma ne ide po tepih ništa. Pa nismo mi je. Sjećaš se ti, kaže, u julu 91. godine kad ti mene puhnuo. A pa dobro, aj 20 godina prošlo, pa stan malo. Kusit za... Prošlost kad prođe i kad očitite neku stvar, kad nešto, tu više nema ponavljanja. Tu više, braćo, nema kopanja. Imajte sabura. Nema tu više vraćanja na tu. Završeno, prošlo. E, sad prošlo, idu sad, sad smo mi eksperti, ponovo da mi to vidimo, jel to dobro prošlo, pa završeno. Je tako? Jer ovako rade novotari. Oni samo skinu z dnevnog reda. A mi nismo takvi. Je tako? Zato moramo saburati jedni sprav drugi. Ova je nam sabur fali ko nebesa i zemlja. Pitajte sami sebe, možete li jedan drugog saburati? Ovo je u čitavom umetu problem. Niko nema sabura. Zbog čega? Zbog čega? granici. Nije, a? Mi smo na granici. A, onaj, prevodi i slušaj, svidio. I odgovara. I njemu čokoladin. One manje, jeftini, ne morate skupiti. Hvala, kjela. Je tako? Morate, braćo moja, imati sabura. Morate imati, nećete uspjeti. Moramo, nije morate, moramo. Bez razumijevanja nema ništa. Šta mislite kad se mi o nekoj sporednoj stvari, marginalnoj, kad za, zadrbimo i zakuhamo? Ja, da vidite u nas u Bosni. Samo što u mene u džematu je drugčiji. Mi živimo tu i zajedno smo. I sad, ovaj nešto kaže i ja, šta je bilo, ja odmah čujem. Ja to djeca dođu kažu, nemoj, ja odmah zavodi vam i poslije sabaha. I zaista vi osim, a ti sjedi, i sjedi ti i ovdje sjedi. Šta si ti čuo da nešto neko govori? Pa ja znaš, o, a ti, obojica. I ovo nije prijetnje, nego odmah, hajmo to izgleda, hajde, da vidim, gdje ste, gdje su vam dodirne tačke, šta je problem? I to se odmah rešava. Tako? Međutim, odakle proizilazi nanošenje nepravde? U bilo kojem smislu, ja prvo govorim sebe. Kaže uzvišeni, o vjernici, nemojte da vas mržnja koju prema nekim ljudima osjećate navede da... Nepravedni bude. I njemu čokolade. <laughs> A što si nepravedan? Ajde na početak, ajde. Nepravedan si zato što? Mrzim. Mrzim. Znači, kod tebe ili kod mene ima problem koji ne smije biti spravo muslimana. Jer nepravda koja izlazi iz grija, a to iz, iz mržnje. A ovaj ajit je objavljen, znate povodom koga? Povodom čafira. Pa kad je ovako, povodom mušika objavljen, da su sabi htjeli malo pritirati, jala objavio, aj, nemojte kaži da vas mržnja kad osjećate, da vidite budete nepravedni. Šta misliš? Šta je onda između mene i tebe? Ako je apsolutna pravda, mora biti sprem kjafira. Ako kjafir nešto nije uradio, a dođe tri miliona muslimana, halifa, alima i kažu jest, a ti vidio da nije, ima da kažeš da nije, pa nek te uđe. Uh, da znaju čafir koja je pravda šerijata, otimali bi od nas sve ove knjige. Svi da se vidimo, a ti vidio očima, šahici, svjedok si, nije, nije uradio, ubi, ma ubi me nije uradio. Ovo je vrhunac pravde. ovim činom čuvate obraz jedan drugog. Čako, štitite jedan drugog. Na kraj kreva sutra ćete čuti da sam ja nešto uradio. Možete odmah povjerovati. Možete mi dati malo pravo da ja postanem ljudi. Pa Allah mi dao pravo, vi ne date. <laughs> Allah kaže, o vjernici, ako vi ne budete grešili, da tako, ja ću dovesti druge. Da greši, da me mole za oprast. I ja uradio nešto i vi mene odmah skidate z njenog reda završio. Ja odatle, pa fata, šta je? Ne! Pa stani van isti, o, nije ovo Džibril, ize ovo. Alo, da, da sam ja, dana, ljudi, posrno, tako. A to se desi. Pogledajte što se dešavalo velikim alimima. Kad oni naprave grešku, ona bude katastrofalna. Zašto? Ne da Allah da savršenost, nećeš, ti si krnjav. Tako smo svi mi, braće. Međutim, kad naš sabor proradi onaj, onda ja složim po tebi, pa onda tebe strijaj složi ti sa po njemu, pa onda jedva čekam da i... Šta je ovo? <laughs> Evo sabora. Čim izađemo iz granica pravde, gotovo. Zato savjetujem sebe i vas, braću. Budite saborljivi. I molimo Lada da nas pomogne da budemo saborljivi. Da nam podari pravednost da one koji su ispred nas, koji su nas pretekli, da ih pomogne, one koji nas vode, da ih učusti, da im podari besiret, tako, da njihove greške pokri, da ih mi prepoznamo, tako, da nas čuva Allah u okviru njegovih granica, u okviru ehli sunata val džemata, da čuva džemate, da čuva islame muslimane, da one koji su ošli vrati u okviru ehli sunata val džemata, da ih uputi, da složi naša srca, pa da zajedno bdijemo na granicama, budemo izdržljivi i tako budemo saburljivi. Ali nemojte misliti da se to sve ostvari, zbog čega? Zato što će neminovnost biti podijela. To od pa Isu došlo. Moj se umet kaže podijeliti. Kaže poslanik, da se ne moći se podijeliti. I kad neko hoće da sastavi ono što je poslanik rekao da se podijeliti, ja mu kažem, odmah džaba sastavljaš. Ne može sastaviti. kaže, podijelit ćete se sigurno. Svi će, kaže, u vatru osim jedne. Koja, ona na čemu sam ja i moji ashabi, koji su saburali, čuvali i gajali. Brinite se o sebi, neće vam naštet koje zalutu. Klonite se rasprava, ostaćete bez snage. Braćo moja, klonite se, ovo vam je bratski moj savjet. Ostaćete bez snage. Klonite se sumničenja, Jer su zaista sunčenja šta? Grije. Slušaj sad dalje. Ne uhodite jedni drugi. Ne ogovarajte jedni drugi. Ne okrićete leđa jedna drugom i budite lavi robovi. Šta, bra? Braću. Sve teži od težih. Šartovi da budemo braća. Ako budemo uhodili, ogovarali, leđa okrita, ali ćemo vi braća? ćemo kod, kod dokaza, ajmo kod Ebu Bekra malo. Jedni, jedni bi dali zekat, jedni ne bi. Jedni bi ovako, jedni bi onako. Jedni kažu, pa, jedni su škrti, ne daju nikom. Znate da je bilo više i ti kategorija, kaže Ebu Bekr. Tako vam je Allah. Dok ne budu dali zadnji povod, da su dali poslije svoje selen, kaže, ja dižem sad. I citira je. Reci, ako se budu pokajani, zekat davali i namaz obavljali, braća su vam povjeri. Pokajali čega od grijeha, ne može mimo sunneta ništa. Jer grijeh i ima, ne mogu zajedno. Ne može pomiriti Adema i Blisa nikako, <laughs> to je nemoguće. Oni su izašli žene, to bojica se posvađali. Ti još pomir, pa ne može. I samo su dvi partije na Dunjavku. To dobro zapatite. Šeitanova i Allahova. Jer može biti dio Allahove partije koji šeitan Može, može. Zavede šeitan. Odvede. Jer Allahova, kad je Allahova, mora biti čista. I čim je primjer, to nije Allahova. Jer ona vodi, jedna može vod, direktno u džuhenem, vječno jedna da ode u džuhenem pa da izađe. Ali nije Allahova. Allahova kad izađe iz dženeta i čista bude. Iz džuhenema, zato, hajde. I njemu čokolad ispravio me na veoma važnoj stvari. Jes, iz dženeta nema izlaska. Jeste vidjeli kako se mora pogriješiti? A? Sad nemoj da me složili slučajno. Je tako? Zato, braćo moja, sebe i vas savjetujem, imajte razumijevanja jedni s prav drugim. Poštujte jedni drugi, uvažavajte mišljenja jedni drugi, ali u okviru Kur'ana i Sunneta. Iz toga nema rasprave. Ovo je Džidal, ovo je rasprava koja je dozvoljena i naređena. Dokaz, ako je jasan, nema više. Rekla, kazala, pitala, mutila, titila, nema to ništa. Nemoj me mučiti, molite. Kod sahaba nema pitanja. Šta ako ovo, šta ako ono? Allah je onda objavio ajed. Ja vijednici, nemojte zapitkivati nešto što će vas dovesti u neuznu situaciju ako vam se odgovori. Čija je osobina da stalno pita pitanja kad se dane odgovori i on jasan. Čija je osobina? Ne, ne samo na... Ono. Koga? Jevrija, ko je rekao jevrija? I njemu čokolada. <laughs> Ostada bez čokolada. Oni su samo, šta su tijeli? Uzvišeni kaže, za kojim te kralu? Dakle, nije došao određeni član, tako? Nije bio, tako? Samo krava. Kakva krava? Nema određenog člana, el. Krava, plava, žuta, crna, mršava, te, za koju kravu? E, ali oni su, kakva krava treba? pa kakve boje, pa gdje je pasla, pa koliko je te, kako se zove, pa ha, pa ha, e sad ćete, evo ovakav krav. Sad ću je Allah odrediti, evo ovakav krav. I sa ovim, jedva su je našli. I morali je platiti u težini koliko je teška krava u zlato. Eto vam sad. Nećete mršavati. Jes. Nećeš, ja sam dokazi, ti sad mu, nemoj mu Ne ti, Ja, nije bitno. Tako? Zato morate, braćo moja, meni je žao što nema vremena, dobro bi ovdje bilo raditi jednu temu, uh, nije ovdje, svugdje, etika razilaženja u islamu. Kako, je, kako se ponašali učenjaci kad se raziđu? Ovo je tema koja je prelijepa, ali ne može se za jednu noć odrađava. Ovaj. Ima dosta. Tako. Ali vi zaista, ovaj, uh, evo, meni se polako bliži kraj u vaše posjete, sutra i je sutra išala, idemo, stvarno nelje ujutro idemo, je tako? Pa, svodim račun što sam vidio kod vas, tako, bilans, slušao vas, gledao vas, tako, vi možda nekad ne vidite napredak, tako, kod vas. Napredak je vidljiv, Samim tim što ste se očistili, tako, od svega, nemate više predrasuda, tako dalje, tako dalje, onda novi ljudi dosta dolazi. Novi lica je ovdje novi omladine. Tako. Vi možda to ne vidite, ja to primijetim. Ali imate i stari navika. Niste i sekretar sam. Morate to tolerisati i navike, nemojte zavirati, je tako? Uvažavajte jedan drugog, Poštujte jedan drugog, Saburajte jedan s drugim. Ali nemojte van granica ići. Čim ode neko van granica, nestane sabura, čim nestane sabura, nema lave pomoći. Čim nema lave pomoći, eto šitana. E tako, molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne sve nas, da nam podari sabura. Sad je lakše, znači, kad kažeš, Allah podari nam sabur, sad je, tako, Allah voli da nam podari sabur, da izdržimo, da bdijemo na njegovim granicama, da nam podari razumijevanje jednog sprem drugih, da se poštujemo, važavamo. Allah molim da nas uvede u džennet, da nam oprosti naše greje i sramote pokrije. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum.